Allahu put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molit obavljamo i da se njega bojimo on je taj pod kojim ćete biti sakupan Aktivna islamska omladina Linz الله أعلى وأكبر الله أكبر الله أقوى وأقدر الله أكبر الله أعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom Menheđ ehli sunet vel džemaat أكبر وبات بالله يكفر الله أكبر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر الله أكبر الله بويت بسخبوسي يرومسا بسخبوسي slabosti vjerolomstva, raspirujte zoru mira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Danas ćemo nastaviti sa govorom o menheđu ahli sunnata wal džemata. Došli smo do jako bitne oblasti. Došli smo znači do jako bitne oblasti sa kojom se susrećemo svaki dan i u kojoj nam se često dešavaju problemi zbog nerazumijevanja ove oblasti i zbog koje često muslimani jedni drugim okreću leđa i ogovaraju jedni druge i omalovažavaju jedni druge i napadaju jedni druge i ostavljaju međusobnu saradnju. Radi se o pitanju razilaženja i odnosu ehli sunneta od džamata prema ovome pitanju. Kao što smo već rekli, ovo pitanje je jako aktuelno i mnogo je nejasnoća koje tište običnog muslimana, a i mnogu našu braću i sestre kada je u pitanju razilaženje. Zbog toga je bitno govoriti o njemu i dati neke najbitnije smjernice dati neke najbitnije smjernice kako bi muslimani i pored nekih razilaženja koja imaju koja postoje među njima koja su u, većino, u većini slučajeva razilaženja u pravnim pitanjima ostali braća kako bi se međusobno potpomagali u radu za Allahu Đelešanu u vjeru i kako bi stvorili što ljepšu atmosferu u svom zajedničkom životu od Allahove Đelešanu je mudrosti što nije dozvolio da se razilaženje dogodi u temeljnim stvarima i izvorima ove vjere. Nego se upravo razilaženje dogodilo u pojedinačnim pitanjima koja ne bi trebala uticati na istinsko jedinstvo muslimana. Poznato je svakom muslimanu da je Allah Želešanu poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa uputom i pravim putem, sa istinom, što normalno povlači za sobom i zahtjeva da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dostavio pravi put i objasnio ga. Ako mu je Allah dželešanu dao i pojasnio pravi put i pojasnio mu istinu, to nužno iz toga proizilazi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu istinu dostavio i pojasnio. I da nema potrebe da je pojašnjava neko drugi poslije njega. Ljudi koji su živjeli u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada su se razilazili u nekim pitanjima, bilo da se radilo o pitanjima koja su bila pojašnjena u Kur'anu ili pitanjima koja još nisu bila objavljena i za koje još nije bio stigao propis od Allaha Đelešanu vraćali su se kome? vraćali su se poslaniku sallallahu alaihi wasallam kada se godi kada se god raziđu idu kod poslanika sallallahu alaihi wasallam i poslanik im, poslanik im daje odgovor normalno tako što njemu dođe objava od Allaha Đelešanu na mnogo mjesta u Kur'anu nalazimo pitaju te pitaju te o, o mlađacima, pitaju te o mjesečnom pranju, pitaju te o duši i tako dalje. To su, to su pitanja koja su postavljali ashabi radi Allahu anhum, Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, a oko koji su se oni eventualno razilazili. Međutim, nakon smrti Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada, je, kada više nije bilo tog sudije koji je mogao riješiti svaki spor među muslimanima, desilo se razilaženje između islamskih učenjaka, prije svega ashaba, radijallahu anhum, u pitanjima koja nisu zadirala u osnove ove vjere i nisu se ticala temelja ove vjere. Mi sa sigurnošću tvrdimo da ni jedan od učenjaka koji su poznati po, po, koji su povjedljivi da nisu namjerno se suprostavili nekom od kuranskih hadijskih tekstova mi to sa sigurnošću tvrdimo Jer onaj koji posjeduje kod sebe dva velika svojstva, a to je da je učen i da je povjerljiv, nemoguće da, da se suprostavi onome što je došlo u Kur'anu i sunnetu. I nemoguće je da kod njega bude ikakav drugi princip osim princip istine. A onaj kod koga je istina princip, Allah Đelešanu će mu lakšati pravi put i dolazak do istine. Kaže Allah Đelešanu, vonu jasiruke li ljusra, kaže i mi ćemo ti olakšati, olakšati pravi put. Fezekir in nefati zikra. Kaže, koji opominji i tvoja opomena će koristiti. Allah Želešanu rekli smo da će olakšati pravi put onome koji bude tražio pravi put. A sigurno je da su najpreći, da je najpreća generacija ili da su najpreći ovome umetu da slijede istinu upravo učenjaci. Međutim, učenjaci kao i svaki drugi čovjek su grešni sinovi Ademovi, od njih se događa greška i mogu pogriješiti u propisima mogu dati pogrešno pogrešno mišljenje po pitanju Allahu dželešanu propisa kaže Allah dželešanu wa khuliqal insanu daifa čovjek je stvoren slabim kaže poslanik sa alejhi ve sellem kullu bani adama khata wa l khata'in at-tawwabun svaki sin adama ugriješi ni izvoje učenjake svaki sin adama ugriješi a najbolji griješnici oni koji se Allahu dželešanu kaju zar onaj koji je znači po svojoj prirodi slab koji ima nepotpuno znanje. Jučer smo spominjali, ili prekučer smo spominjali, e, riječ je Allah Želšanu, oma utitu minul ilmi illa kalila, vama je dato samo malo znanja. Onaj koji po, po svojoj prirodi slab, koji ima malo znanja i koji ne može dosegnuti sve stvari, zar nije prirodno da pogriješi? Jeste. Prirodno je da pogriješi. Zbog toga ćemo mi govoriti o nekim uzrocima zbog kojih se obično događa razilaženjem islamskim učenjacima. Kako bi nam bilo jasno da niko od učenjaka nije namjerno se suprostavio Kur'anu i Sunnetu i da mu je cilj bila istina. I čak vidjet ćete da sve primjere ili većinu primjera koje budemo naveli su upravo vezani za ashave radi Allahonu. Namjerno smo naveli ashave. Da vidite, znači kada je moguća greška kod njih, kada je moguć zaborav kod njih, onda učenjaci koji dolaze poslije njih sigurno je preće da upadnu u grešku. Mnogi su uzroci zbog koji su se razišli islamski učenjaci, a mi ćemo spomenuti najbitnije. Prvi uzrok jeste da do učenjaka ne dođe dokaz. Da do učenjaka ne dođe dokaz. I on normalno postupi suprotno tom dokazu, jer do njega nije došao dokaz. Navešemo dva primjera. Primjer Omera radijallahu anhu, koji je krenuo sa ashabima u Šam. Na pola puta došla im je vijest da se u Šamu pojavila kuga. Omer radi Allahu anhu nije znao šta da radi. Da li da ide, da li da ide prema Šamu ili da se vrati, sakupio je ashabe i savjetovao se sa njima. I normalno većina njih je odlučila da ne idu. Došao je Abdurrahman ibn Auf i rekao je, ja imam znanje po pitanju toga. Čuo sam Allahog poslanika kada kaže, ako čujete za kugu u nekom predjelu, nemojte ići tamo. A ako se već zateknete u tom predjelu, i dogodi se kuga, onda nemojte bježati od nje. Pogledajmo Omer radijallahu anhu. Je sakupio sahabe da ih pita šta će raditi. A pored hadisa koji je postojao, ali ga Omer nije znao. Omer nije znao za ovaj hadis. zato Abdurrahman ibn Auf dolazi nakon što se oni dogovorili, mada su oni donijeli ispravnu odluku. Ali Omer radijallahu anhu među, među najučenijima sahabima nije znao, nije znao za ovaj, za ovaj hadis. Drugi primjer je primjer Alije radijallahu anhu i Ibn Abbasa. Naime, Alija i Ibn Abbas su smatrali da žena trudnica treba da čeka, da znači njen priček traje duži od dva roka. To je znači rok njenog porađanja ili četiri mjeseca i deset dana. To su dva roka kojima bi ona mogla da pričeka nakon čovjekove smrti. Trudnica, znači kojoj je čovjek umro, Pa su smatrali da žena treba da pričeka dalje od dva roka. Ako se treba poroditi prije četiri mjeseca i deset dana, znači čekat će četiri mjeseca i deset dana. A ako je porođaj posle četiri mjeseca i deset dana, čekat će period porođaja. Zbog toga što postoje dva ajeta u Kur'anu koja se ne mogu nikako drugačije shvatiti nego tako. U jednom ajetu Allah Đelšanu kaže وَاُلَاتُ الْأَحْمَالِ يَجَلُهُنَّنْ يَدَانَ حَمْلَهُنَّ Kaže, a trudnice neka pričekaju dok ne rode. A u drugom ajetu kaže Allah Đelšanu والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة kaže žene koje ostanu iza ljudi nakon što oni umru neka pričekaju četiri mjeseca i deset dana svaki od ovih ajeta može se posmatrati posebno i u opštem smislu da znači u, u prvom slučaju sve trudnice čekaju ovaj, dok se ne porodi osim žena kojoj je umro muž. A u drugom ajetu, znači sve žene neka čekaju četiri mjeseca i deset dana osim trudnica. Svaki od ova dva ajeta može se shvatiti kao poseben kao opšti. Međutim, sunnet Allahov poslanika sa oselem iznad svega. Prenosi se da je poslanik sa oselem dozvolio ženi koja se porodila nekoliko dana nakon smrti muža da se uda. To je dokaz, znači da je njen priček kada se porodi. Ali ova dvojica velikana, Ibn Abbas i Alija radijallahu anhu, među najučenijima sahabima, nisu znali za ovaj hadis. A mi nekad krivimo ljude što ne mogu da shvate ove, propise ove vjere, a nemaju pojma osnova vjere, a kamal da znaju šta je hadis. A ovi velikani, ovi velikani koji su bili, bili najbliži poslaniku sa koji su najbolje shvatali vjeru, zaboravili su hadise. I još, znači tu ima još primjera, mi ćemo se ograničiti na ova dva. Drugi povod zbog čega dolazi do razilaženja među učenjacima jeste da do učenjaka dođe dokaz, međutim osoba koja mu prenese taj dokaz nije povjerljiva kod njega. Dođe do njega dokaz, hadis, ali on osobu koja mu je donijela taj dokaz ne smatra povjerljivom. Kada je Fatimu bint Kajs razveo njen čovjek, poslao je po svome zastupniku, poslao je određenu količinu ječma da bi, da bi se ona hranila u vrijeme pričeka. Ona je to odbila ljutito i onda su otišli kod poslanika sallallahu alaihi wasallam da im on presudi. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je presudio da njoj ne pripada ne pripada joj ni smještaj niti skrbništvo, jer se radilo o trećem razvodu, radilo se o definitivnom razvodu. A kada se dogodi definitivni razvod, žena nema pravo ni na smještaj, ni na skrbništvo. I poslanik sa Selem je presudio, pošto se radilo o definitivnom razvodu, znači nakon trećeg puta, poslanik sa Selem je presudio da nema ni, ni jednog ni drugog. Međutim, u vrijeme Omera dogodila se čudna stvar. Omer radijallahu anhu je presudio da ženi pripada jedno i drugo. Ženi koju čovjek definitivno razvede. Zbog čega? Omeru radi Allah, on je došla ova žena i prenijela mu taj hadis. Bili smo ja i moj čovjek od poslanika sa Oselem i poslanik sa Oselem je tako i tako presudio. I on joj nije vjerovao. Nije bio siguran e, da je to što ona prenijela istina. Kaže, zar ćemo ostaviti govor našeg gospodara zbog govora žene koja nije sigurna, za koju nismo sigurni ili zaboravila ili, je, ili se sjeća onoga što je što joj je bilo. Znači do učenjaka došao dokaz, ona mu ga prenijela, međutim osoba koja je prenijela nije povjerljiva. Tako isto poslije ashaba radijallahu anhu, moglo se dogoditi da do učenjaka dođe hadis, da dođe dokaz, ali da ga on odbije zbog toga što nema povjerenje osobu koja mu prenosi. Pa tako će se, možda ste čuli, da ima Ebu Hanifa, je postavio žestoke uvjete za prihvatanje hadisa. Zbog čega? Zato što je u Iraku, mjestu gdje, gdje je on boravio, su, su se pojavile sve zablude. Ta, otamo su se pojavile i šije, otamo su se pojavile i haridžije, otamo su se pojavili, pojavili oni koji su izmišljali hadise i normalno pojavila se potreba da se postave određeni uvjeti. Normalno te uvjete, malo koji hadis je mogao proći te uvjete da bude primjen i onda je ostalo da se koristi analogija i, i, i mišljenje i razum i tako dalje. Ali vidimo da je to bila lijepa namjera od učenjaka, da ima Ebu Hanife nije to uradio namjerno, nego iz želje čuvanja Allaha i Želešanu vjere. To je drugi povod zbog čega može doći do razilaženja islamskim učenjacima. Treći povod jeste da do učenjaka dođe dokaz, a onda ga zaboravi. Primjer za ovo je slučaj koji se dogodio Omeru radijallahu anhu i Ammaru ibn Jasiru. imama Ar ibn Jasir i Omer radijallahu anhuma su izašli na jedno putovanje jer je poslanik sa osrbem poslao. Oni su se uđunupili na tom putovanju i onda su se razišli. Šta će, šta da urade? Amar ibn Asir je učinio ištihad i provaljao se u zemlji kao što se životinja provalja misleći da je isti propis za kupanje vodom i čišćenje zemljom. Tako da je se sav provalio u zemlji. I klanio. A Omer radijallahu anhu nije klanio. Niti je, niti je radio to što je uradio Amar ibn Asir. Kad su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Ammar ibn Jasiru, dovoljno ti je bilo da udariš svojim rukama o zemlju, zatim da potareš svoje lice i svoje šake. Poslije toga, nakon smrti poslanika sallallahu sa oselem, Omer radijallahu anhu zaboravio ovaj hadis. Znači, došao je do njega, bio svjedok onoga što se događalo, međutim njih zaboravio ga. I u njegovo vrijeme, Amar ibn Asir je prenosio taj hadis. Jednog dana Omer ga je zovnuo i rekao mu čuo sam da prenosiš taj i taj hadis pa kaže zar se ne sjećaš kad smo ja i ti bili na tom i tom putovanju kad nam je poslanik kaže boj se Allaha mare nemoj da ljudima govoriš kaže ako je tvoja želja takva ja, ja više za vrijeme tvog hilafeta neću više govoriti ljudima on pa mu je ipak na kraju dozvolio da, da govori pogledajte Omer radijallahu anhu veliki učenjak jedan od četvorice pravovjernih halifa ali je zaboravio za isti slučaj se dogodio i sa Abdullah ibn Mesudom. On je slijedio Omera u ovome mišljenju. Znači da nema nikakvog dokaza za temu. I raspravljao je s jedne prilike sa Abu Musa o Melešarijom, radijallahu anhu. Pa mu je rekao Abu Musa Lešari, da se ne sjećaš rasprave između, između Omera i Amara, rekao mu je Abdullah ibn Mesud, jest, bila je rasprava, međutim, Amar ibn Asir nije ubijedio Omera. Kaže, a šta je sa ajetom, pa je citirao ajet i tada je Abdullah ibn Mesud šutio kad mu citirao ajet koji govori o temu. To je treći povod zbog kojeg može doći do razilaženja u islamskom ulemom, a to je da Ali mu dođe dokaz, međutim on ga posle toga zaboravi. Četvrti povod jeste da do Alima dođe dokaz, međutim on ga pogrešno razumije. Navešemo dva primjera, primjer iz Kur'ana i primjer iz Sunneta. Primjer iz Kur'ana su riječi Allaha Đelešanu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاهدوا منكم من الغاية أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا A ako vi budete na putovanju, ako budete bolesni ili budete na putovanju, ili budete obavljali nuždu, ili budete imali odnos sa ženama, kaže uzmite tejemum. E sad ovaj, ovaj dio ajeta, evo la mestumun nisa, Ili budete, kažu jedan dio učenjaka, ili budete dotakli svoje žene uopšteno. Kaže drugi dio učenjaka, ili budete dotakli svoje žene sa strašću. A kažu dek treći dio učenjaka, ili budete imali odnos sa ženama. Da ovaj dio ajeta, evo la mestumun nisa, može imati, znači različ se u, po pitanju značenja ovoga ajeta. Ali najispravnije je treće, a to je da se odnosi na odnos. A dokaz tome je postupak poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kao što se navodi u hadisu koji bilježi imam Ahmed od Aiše ene nebije sallallahu sallam kane ju kabbilu ba'da nisaihi thumma jahruđi la salati wa volam je talanda poslanik sallam je znao poljubiti neku od svojih žena zatim izaći klanjati namaz a ne abdestiti se to je znači naj Naj, to je vrhunac kada čovjek može da da pobudi svoju strast ali poslanik sa selem i pored toga nije se abdestio što tumači ovaj aj ovaj hadis tumači ovaj aj Znači, čovjek neće izgubiti abdest sve dok, sve dok ne izađe iz sperma, kao što, kao što je ispravnije mišljenje kod islamskih učenjaka. Mada ima oni koji kažu da sam dodir kvari kao što imam šafija, ima oni koji smatraju da, da kvari sa strašu kao što ima Malik i ima Mahmed i ima oni koji smatraju da ne kvari nikako kao što ima Mebu Hanife i to je mišljenje najispravnije. Znači, može se dogoditi da je dokaz tu pred učenjakom, ali učenjak ga pogrešno shvatiti. A drugi primjer iz sunneta Allahov poslanika sa oselem. Kada se poslanik sa oselem vratio sa, sa bitke na Hendaku, došao mu je Džibril, nakon što je poslanik sa oselem ostavio oružje, i rekao mu, mi nismo odložili oružje, to jest mi meleci. Kaže, idi, idi na Beni Kureidu. Poslanik sa oselem je naredio grupi ashaba da idu na Beni Kureidu i rekao im, neka niko od vas ne klanja i kindu osim u Beni Kureidu. Normalno na putu i je zatekla i kindija ušli su u ikindijsko vrijeme i onda se razišli. Jedan dio ashaba radijallahu anhu rekao je, poslanik sa selem nam je zabranio da klanjamo se umbenik u redi. A drugi dio ashaba, pa makar isteklo vrijeme, a drugi dio ashaba, ne, rekli su, poznato je da, da se nama klanja u njegovo vrijeme. A poslanik sa selem je mislio, ako dođemo prije vremena, ako dođemo tamo u vrijeme, da tamo klanjamo. Ali ako vrijeme nastupi na putovanju, znači ostaje osnova, jer je osnova da se nama klanja u njegovo vrijeme. Kad su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije ukorio ni jedne ni druge. Međutim, ako gledamo šta je ispravnije od, od ovog zloga, sigurno je da je mišljenje onih koji su klanjali na put kada je nastupilo vrijeme ispravnije. Zbog čega? Zbog toga što postoji osnova, a to je da je namaz vremenski propisana obaveza vjernika, kao što kaže Allah Đelešan. I to je osnova oko koje se, oko koje se ni jedni ni drugi nisu razišli. Poslije toga su se razišli, hoće li klanjati na putu ili u Beni Kurezi. Znači, dvosmisleno. Šta je ostaje? Ostaje da se vrati na ono što je jasno. A to je osnova. Tako da je ovo mišljenje jače. I vidimo da se može dogoditi pogrešno razumijevanje od učenjaka. I poslanji sa selem radi toga je tolerisao jedne i druge. Mada istina jedna. To je četvrti povod ili razlog zbog čega može doći do razilaženja u islamskim učenjacima. Peti povod jeste da dokaz dođe do učenjaka ali ne zna da je taj dokaz derogiran. Primjer za ovo je Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, koji je klanjao sa svojim učenicima Alkamom i Esvedom i vidio je kako klanjaju, kako stavljaju ruke na koljena prilikom rukua. Kad je završio namaz, zabranio im je to i rekao ruke se na ruku drže između koljena. A to se radilo na početku Islama. Međutim, Abdullah ibn Mesud do njega nije došla derogacija tog propisa. I on je, on je, znači zbog toga zabranio ovoj dvojici svoj učenika da to radi. A došla je derogacija u hadisma koji su vjerodostani da se ruke drže, u hadiskoj koji imam Buharija, da se ruke drže na koljenima, ne, između koljena. Vidimo, Abdullah ibn Mesud je ovdje zbog nepoznavanja da je taj propis derogiran držao ga je. Šesti povod jeste da dođe do, do učenjaka, dođe dokaz, međutim, on kod sebe ima dokaz kojeg on smatra jačim. Jeste, čas, to je hadis Allahog poslanika sa selem, međutim ovaj, ovaj dokaz kojeg ja imam je jači. I ovo mišljenje kod mene je jači. Nekad se može dogoditi da dio učenjaka kaže konsenzus ili islamski učenjaci slažu da je tako, drugi dođe učenjak kaže islamski učenjaci se slažu i suprotno kaže od toga. Zato što sredina u kojoj se on nalazi nije čuo osim to mišljenje. I misli da su svi učenjaci složni oko toga. A desi se dođe drugi koji je bio u drugoj sredini gdje ima drugo mišljenje Kaže, Kažemo, nije to. Islamski učenjaci se složili da je suprotno od toga. Zato što se jedan i drugi bili u jednoj sredini gdje nije bilo drugog mišljenja i poslije toga normalno saznaju da ima i drugo mišljenje. أثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وأنت فغشاني عريانا من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشهيد عريانا للذل وانتفض الشهيد عريانا النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا إما حياة تعيد الحق مقتدرا فيها كان النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا إما حياة تعيد الحق مقتدرا فيها ونرفع للإيمان أركانا أو الشهادات تحينا وتسعدنا والحسن تعبيرا لم يبكها أحد والدمع فصما يزجى ويبدال تعبيرا وتحنا من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح إعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتابض الشاهين عريانا من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح إعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا للذل وانتفض الشاهين عريانا يا أمة قد أصيبت في كرامة قد أصيبت في كراهتي وطأطأت رأسها ضعفا وإذعانا ألم تكوني لهذا الكون شمس هدى ألم تكوني لهذا الكون ربانا عودي إلى الحق في كل الأمور ترين نصر الإله قريبا مثل مكانا عودي تري أن أهل الأرض قاطبة يبغون وداك بل يرجون إحسانا لا تيأسوا إنما النصر الأكيد لكم لن تقطفوا ثمر الإخلاص خذلانا لا تيأسوا إنما النصر الأكيد لكم لن تقطفوا ثمر الإخلاص خذلانا من هيت القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا للذل وانتفض الشاهين عريانا للذل وانتفض الشاهين عريانا للذل وانتفض الشاهين عريانا